E, sljedeće pitanje Sljedeće pitanje kaže selam alejkum alejkum selam rahmetullahi ve berekatu kaže znam da se namaz prekida ako čovjek jede nešto tokom namaza kakav je propis ono koji je jeo nešto prije namaza i ima ostatke toga u ustima i osjeća ukus e, Odgovor na ovo pitanje e, znači po iđma učenjaka, kao što je na početku e, samo pitanje jedno po iđma učenjaka, onaj ko pojede nešto u toku namaza, proguta pojede nešto, svejedno ima u ustima i stavio poslije usta u toku namaza, e, time je on pokvario namaz. A, a, e, on pita šta? Šta je sa, a, a, sa kaže, pri namaza ima E, ostatke toga u ustima i osjeća ukus. Ako ima ostatke u ustima, znači ako mu ostaje određene mrve i ostaci hrane u ustima, e, treba se čuva da ne proguta to. Da ne proguta, nego da uzme, znači da uzme svojom rukom te, e, te komadiće hrane i da stavi jel, u svoj džep ili papirić koji ima kod sebe, da skloni, znači normalno ne da briše dolo tepih da, gdje klanja i tako dalje, nego da nego da stavi u svoj džep i da poslije operi svoje odjeću. Znači da izbaci to iz usta, ne, ne, ne da prekida namaz. Znači ako ima ostatke hrani. A što se tiče osjećaja ukusa, jel, osjećaj ukusa od hrani će uvijek ostati, jer šta god čovjek da pojede popije, to ne utiče. Naravno, bolje bilo da je zapere, što bolje zapere usta, opere usta prema što počne klanjati i zato je smisao, jel, uh, e, upotrebe mi svaka, odnosno čišćenja zubi prije namaza, da se ne bi, jel, jedan od, od mudrosti je to da ne bi ostalo rane u ustima ili okusa od rane u ustima koji odvode čovjeka od slušanosti u namazu, s tim da znači, okus rane, ukus rane koji se osjeti u ustima e, ne utiče na, na valjanost namaza, a utiče na vrijednost namaza, na koliko ga odvodi to od namaza, jel?